Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում ԼՂ գյուղնախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ Լևոն Սարգսյանի հաշվետվությունը 2015 թվականի կատարած աշխատանքների մասին։ Բարեկամներ այսօր ցնդամթերքի ամտանգության պետական ծառայության պետ Լեոն Սարգսյանը, Հարավիրես Մամուասուլիս եւ Զանգվածային օրատվության ներկայացուցիչներին տեղեկացրեց, թե ծառայությունը ինչ աշխատանքներ է կատարել 2015 թվականին եւ ինչ ծրագրեր կիրականացնի 2016 թվականին։ Ողջունելով ներկաներին Լեոն Սարգսյանը նշեց, որ 2015 թվականին բարեբախտաբար նվազել է ժամկետած ապրանքների արկայությունը սննդի շուկայում անդրադառնալը 2015 թվականի կատարված աշխատանքներին, պետք է նշենք, որ անցած տարվա ձեռքբերումների հիման վրա մենք կազմել ենք ծրագիր եւ փորձել ենք, որ 2015 թվականին առավել առաջ ընթացապահովենք, մի շարք ոլորտներում ավելի արմատական ուսումնասիրություններ իրականացնենք։ Նախ դիտարկումների մասով 2015 թվականին իրականացվել է ծառայության կողմից 622 տնտեսվարող սուբյեկտներում դիտարկումներ։ Սննդամթերքի անվտանգության որակի օպերատիվ տեսչության կողմից 452 դիտարկում, բուսասային տարերը Տեժության կողմից 90 դիտարկում, անասնավորության Տեժության կողմից 85 դիտարկում։ Դիտարկումների ընթացքում մասնավորապես վաճառքի կետերում նախ եւ առաջ ուշադրություն ենք դարձրել ժամկետանց ապրանքների արկայության հայտնաբերմանը եւ համապատասխան ոչնչացմանը, երկրորդը սանիտարական գրքույկների արկայությանը, եթե արկա չէ տալիս ենք համապատասխան հանրարական, հանրարականի կատարումից հետո արդեն թույլատրում է որպեսզի տվյալ անձը ներգրաված սննդի շղթայում աշխատանքը իրականաց առանձնի 2015 թվականին հայտնաբերվել է մսամոթերք մոտ 600 կիլոգրամ, բայց մոտ 50%-ով ավելի քիչ, քան 2014 թվականին։ 2014 թվականին, այսինքն կատարված այդ դիտարկումները եւ հայտնաբերվածը համեմատած այս տարվա հայտնաբերվածի հետ կատնամոթերք մոտ 350 կիլոգրամ, մոտ 75%-ով քիչ 2014 թվականի համեմատ, քաղցրավենիք եւ հրուշակեղեն 315 կիլոգրամ, մոտ 65%-ով քիչ 2014 թվականի համեմատ, հյութամոթերք եւ զովացուցիչ ըմպելի գիտելիքներ մոտ 1 տոննա եւ 20% քիչ 2014 թվականի համար այստեղ նվազում էական չի եղել եւ հենց այս մասով այս տարի առավել ուշադրություն ենք դարձնելու թեյ մոտ 13 կիլոգրամ ձու 14284 հատ նշեմ որ այս ձում ոչնչացվել է տնտեսվարողի դիմումի համաձայն այսինքն տվյալ տնտեսվարողի պահպանման պայմանների խաթարման պատճառով ձուն պիտանի չեր օգտագործման եւ տնտեսվարողը նաեւ տեղեկնելով որ խանութներում վերահսկողություն է իրականացում բնականաբար որևիցե խնդրի կարող կարող է արժև կանգնել, դիմում է գրել ծառայություն, եւ ծառայությունը համապատասխան դիտարկում է իրականացրել տվյալ տնտեսվար ուղի պահեստում, արձանագրել է, որ պիտանի չօգտագործման եւ ոչնչացվել է։ Բուսական յուղ արևածաղկի ձեթ 84 լիտր, պահածո մոտ 40 կիլոգրամ, չիպս 64 հատ, նման տեսակի նաեւ ապրանքներ, ալկոհոլային խմիչքներ 14 լիտր, այլ սննդամթերք մոտ 170 կիլոգրամ։ Նախ պետք է ասել, որ բացի նրանից, որ ժամկետանց ապրանքների արկայությունը իրենց ծավալներով նվազել են, դա մենք փաստել ենք, նաև ունենք մեկ այլ առաջընթաց, խոսքը վերաբերում է այն խանութներին, որտեղ արկայություն չկա ժամկետանցապրանք։ 2014 թվականին այն խանութների թիվը, որտեղ մենք չհայտնաբերեցինք ժամկետանցապրանք, չէր անցնում 2%-ը, բայց պետք է ուրախությամբ նշեմ, որ 2015 թվականում մեր իրականացած դիտարկումների արդյունքում 39%-ում ժամկետանցապրանք չի հայտնաբերվել։ Սա նշանակում է, որ զարգացման դինամիկան էական է եւ մենք պետք է այս տեմպերը ուժեղացնենք, որպեսզի նաեւ 30-ի հանկարծ չնվազի եւ կարողանա գոնե հասնել մաքսիմալին։ Բնական է, բոլորը գիտեք, որ ժամկետանց ապրանքի հարկայությունը պայմանավորված չէ միայն վերահսկողությունով եւ այլ մի շարք հանգամանքներ կա, որպես երևույթ։ Բնական է, որ իսպար ոչնչացնելը դա շատ մեծ աշխատանք է, որը ոչ միայն ծառայությունից է կախված, դա կախված է նաեւ քաղաքացիների իրավագիտակցությունից, որպեսզի նախ եւ առաջ չգնեն, այսինքն արկայություն լինի, թե չլինի գոնե վստահն է, որ քաղաքացիները ուշադրին եւ չեն առնում։ Երկրորդը մենք վերահսկողություն սահմանենք հայտնաբերենք չփոխենք, ոչնչացնենք, պատասխանատվության ենթարկենք եւ ամենակարևորը տնտեսվարողների աշխատանքը, որը իրենց պահանջարկ եւ առաջարկի մասով հստակ իմանան ինչքան ապրանք են վաճառելու եւ որպեսզի 10 ապրանք վաճառելու համար 100 ապրանք չբերեն, հետո դառնա ժամկետ անց։ Միան սննդամթերքի ոլորտի աշխատողները չեն, որ պիտի խստորեն հետևեն սննդի օբյեկտներում վաճառվող սննդամթերքներին, ասաց Լևոն Սարգսյանը։ Միշտ նշում ենք, որ սննդամթերքի ոլորտի աշխատողները դա միայն ծառայության աշխատողները չեն, դա միայն անլիա լիազոր նաև ծառայություններ մատուցող աշխատողները չեն, նաև հենց այն աշխատողները, որոնք սննդամթերքի ոլորտում են աշխատում, արտադրություններում, վաճառքի կետերում, եւ այստեղ հասարակության հետ աշխատանքներով ես կցանկանայի, որ մեր համագործակցությունը այս տարի շատ ավելի խոր լինի եւ մեր հանդիպումները չլինի զուտ ասուլիսից ասուլիս, ընդհանուր համագործակցությունը լինի, ակտիվ բարձրացնեք խնդիրներ, այդ խնդիրների վերաբերյալ ստանանք մեր պատասխանները համատեղ ուսումնասիրությունները, եթե պետք է իրականաց մեծացնենք։ Հույսով ենք, որ կարողանանք մեր աշխատողների թիվը չընդլայնելով միասին այնպես անել, որ ժամկետանց ապրանքների մասով էական նորից նվազում գրանցենք 2016 թվականներին։ Ինչպես են կատարվում ծառայության կողմից ցուցումները, գմերուկի մշակությամբ զբաղվող ֆերմերները անպայման պիտի խստորեն հետևեն թերակամներին։ Գիտեք, որ 14 թվականին զուգահեռ իրականացնում էինք աշխատանքներ օրենսդրաիրավական ակտերի ընդունման համար, որովհետեւ մենք հիմք ունենանք համապատասխան ստուգումներ իրականացնենք։ Մայիս ամսից 2015 թվականից մենք սկսել ենք ստուգումները տնտեսվարող սուբյեկտներում պլանային ստուգման ծրագրով համապատասխան։ Այստեղ պետք է նշեմ, որ այն բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք ներգրավված են ստուգման պլանում, ոչ ստուգում իրականացնելը, մենք կազմակերպում ենք համապատասխան դասընթաց այդ տնտեսվարողների հետ։ Տալիս ենք ստուգա շատ հերթերը այն հարցերի շրջանակը, որը ստուգելու ենք, նպատակ ունենալով, որ ինչ մեր ստուգում իրականացնել են, նրանք հնարավորություն ունենան շտկեն ամբողջ դաշտը, որտեղ մեր խնդիրը ոչ միայն վերհանելն է թերության, այլ նախ եւ առաջ գործողություններ ձեռնարկելն է, որպեսզի տնտեսվարողը ինքը հենց կարողանա այդ խնդիրները վերացնել։ Եվ իրականացվել է ստուգումներ 90 տնտեսվարող սուբյեկտերում, խախտումներ չեն հայտնաբերվել 27 տնտեսվարող սուբյեկտներում։ Սա նշանակում է, որ մենք կարողացել ենք գոնե հատ 27 տնտեսվարող կառավարող սուբյեկտների մասով հնարավորություն տանք եւ նրանք ճիշտ օգտագործեն այդ հնարավորությունները եւ սա չի նշանակում վաճառքի, այսինքն ժամկետանց ապրանքի մասին չէ խոսքը, դա շենքշինության մասին է խոսքը, սանիտարահիգիենիկ պայմաններն են ստուգաթերթում արկա հարցերը այնքան բազմաթիվ են, որ նաեւ պահանջում է ֆինանսական ներդրում տվյալ արտադրության համար եւ այդ 27 տնտեսվարող սուբյեկտներում խախտումներ չեն հայտնաբերել 63 տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ բնականաբար հարուցվել է վարչական վարույթ եւ նշանակվել ընդհանուր 63-ին ընդհանուր Ընդհանուր տուգանքի չափը կազմել է 6 միլիոն 385 հազար դրամ։ Նաև նշեմ, որ առանց դատարանի դիմելու արդեն այս գումարի 70%-ը մուծվել է տնտեսվարողների կողմից պետական բյուջե, ինչպես նաև պետք է ասեմ, որ տնտեսվարողների նկատմամբ հնարավորինս կիրառվել է նվազագույն տուգանքը։ Հաշվի առնելով, որ նվազագույն տուգանքի կիրառմամբ նաև մենք մի շարք պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերում, որպեսզի հետագայում նրանք առավել մեծ ներդրումներ կատարեն։ Այսինքն ավելի բարձր ասեմ, եթե մեզ հնարավոր հնարավորություն ենք տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտին կիրառենք 500.000 տուգանք եւ մենք փաստում ենք, որ նա այն գումարները նաեւ մի մասը ներդնելու է իր արտադրության բարելավման։ Վրա մենք բնականաբար կիրառում ենք նվազագույնը համապատասխան օրենքով սահմանված հիմքերը ունենալով։ Հանասնավորության տեսչության կողմից իրականացվել են 85 դիտարկումներ եւ ուսումնասիրություններ մսամթերքի վաճառքով զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտներում հայտնաբերված խախտումների մասով տրված բոլոր հանձնարարականները կատարվել են, բացի մեկ դեպքից, որի նկատմամբ հարու կառուցվել է վարչական վարույթ եւ նշանակվել 250000 հ դրամի չափով տուգանք։ Հայտնաբերվել են բակային հակասային տարական պայմաններում մսի վաճառքի 23 դեպք, որի արդյունքում իրացման ենթակա միսը շուկայահանվել է։ Ռուսաստանի տարայտեժության կողմից իրականացվել են 90 դիտարկումներ ընդհանուր կնդու բանջարեղի ընդհանրի վաճառքի կետերում հայտնաբերված խախտումների մասով դրված բոլոր հանրականները կատարվել է, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է սանիտարական գրքույկների արկայության, դրանց բարբերականության խախտման եւ այլն։ Շարունակել ենք բացատրական աշխատանքներ տան կապել մասնավորապես ձմերուկի արտադրության զբաղվող տնտեսվարողների հետ։ Սկսած հենց այն ժամանակ, երբ որ նրանք արդեն սկսում են իրենց աշխատանքը դաշտերում, մենք այդ աշխատանքները նրանց հետ տարել ենք, հատկապես պարարտանյութերի նորմաների օգտագործման մասով, որ เป զի օգնենք եւ վերահսկենք ձմերուկում արկա նիտրատների թույլատրերի քանակները, որ เป զի չգերազանցեն։ Պետք է ասել, որ մենք արդյունքում ունենք 6 տնտեսվարողներից 4-ի մոտ առաջի անգամ արձանագրվել է նորմաներին համապատասխան արտադրանք, այսինքն 2010 2013 թվականների տվյալները, երբ որ մենք ուսումնասիրել ենք նիտրատների քանակը ձմերուկի մեջ Արցախում արտադրվող եղել է 150-ից 200, 2014 թվականի մեր աշխատանքների համատեղ տնտեսվարողներին հետ համագործակցության շնորհիվ այն իջավ մինչև 120, ինչ որտեղ 70 ցած տարի փաստեցինք, որ արդեն 4 արտադրողի մոտ արդեն նորմաներին համապատասխանում է եւ խոսքը 4 արտադրողի մոտ, երբ որ նշում ենք, դա ընդանում մոտավոր 400 տոննա եւ ավելի քանակի մասին է խոսքը։ Երկուսի մասով խախտված է 20% միջոցով։ Նշված տնտեսվարողներին իմ կողմից տրվել է շնորհակալագիր, մենք նաև նրանց հետ հանդիպել ենք, պայմանավորվել ենք, որպեսզի այս տարի բացի նրանից, որ պետք է պահպանեն այդ նորմաները, իրականացնենք լաբորատոր հսկողություն եւ նրանց դաշտի եւ արտադրանքի վերաբերյալ առաջարկել ենք, որպեսզի համապատասխան դիտակներ կպցնեն արտադրանքի վրա եւ որպեսզի հասարակությունը նաեւ իմանա ոչ թե միայն ծառայության հայտարարություններով, այլ նաեւ իմանա, որ լաբորատոր փորձակնության եզրակացությունը նաեւ այդ արտադրանքի հետ է։ Նաեւ այստեղ հնարավորություն է լինի լինելու, որպեսզի տվյալ արտադրանքը բնականաբար կարողանան, եթե ցանկությունն են հնարավորություն կունենան արտահանել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից դուրս։ Նաև մենք այս ամբողջ աշխատանքներում գիտեք, որ կառուցեն փաստորեն չի եղել 2014 թվականից է ստեղծվել մեծ ուշադրություն ենք դարձրել կառույցի ներքին կայացվածությանը, նրա օրենքով սահմանված հիմքերի վրա աշխատանքներին եւ ինչպես մենք ենք ստուգումներ իրականացնում, այնպես է բնականաբար ծառայությունում է իրականացնում ուսումնասիրություններ, ստուգումներ։ Քաղաքացիական ծառայության եւ ԼՂ դատախազության կողմից կատարվել են հետեւյալ ստուգումները։ Նշեմ, որ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից իրականացվել է ուսումնասիրություն ծառայությունում եւ որևիցե խախտումներ չի հայտնաբերվել, բոլոր աշխատանքները իրականացվել օրենքով սահմանված։ ԼՂ դատախազության կողմից ծառայությունն ուպես իրականացվել է ուսումնասիրություններ, մասնավորապես իրականացվել է մեր կատարած վերահսկողական գործառույթները ինչքանով են համապատասխանում օրենքին եւ ինչքանով են պահպանում օրենքի տարը եւ պաշտպանում պետական շահերը, բոլոր վարչական վարույթները առանձին առանձին ուսումնասիրվել է եւ որևիցե խախտում չի հայտնաբերվել։ Մեկ մասով եղել է բանավոր առաջարկ դատարան դիմելու ժամանակների վերաբերյալ։ Այս տարի 2016 թվականին Ֆինանսների նախարարության ֆինանսական վերահսկողության տեսչության կողմից իրականացվել է ստուգում ծառայությունում ամբողջ 2 տարվա ֆինանսական շարժը ստուգվել է եւ որևիցե խախտում չի հայտնաբերվել, եղել է երկու թերություն, որի վերաբերյալ առաջարկությամբ հանդես են եկել, մեկը արձակուրդային օրերի հաշվարկման հետ էր կապված, որը որևիցե գումարային այլ հետևանք չկա, ասինքն ոչ թե խախտում արդյունքն է եւ մյուսը բարելիքի համամասնության վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություն են կատարել նախարարությանը, որ เป զի հենց այդ նորմը կարգավորող կառավարության որոշում փոփոխություն իրականացվի, քանի որ ուշակի հարցեր կան, որ անհնարինություն շտկել, համագործակցել ենք եւ այդ փոփոխությունը կատարվելու է։ Սա նշանակում է, որ ծառայությունը նաեւ իր աշխատանքներով, ինչպես մենք ենք պահանջում տնտեսվարողներից, այնպես էլ մենք ինքներս ենք պատասխանատու որպես մարմին եւ ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ այս երեք մարմինների կողմից իրականացված ստուգումների ծառայություն փաստեցին, որ ծառայությունը առանց խախտումների այդ ոլորտներով աշխատանք իրականացվում։ Ինչ ծրագրեր աշխատիցանությունը 2016 թվականին։ Հիմա անցնենք 16 թվականին։ Ժամկետանց ապրանքների մասով նշեցի, մենք ինչպես ենք աշխատում յուրաքանչյուր տնտեսվալող սուբյեկտի համար համապատասխան հրամաներ արձակում իմ կողմից իրականացել դիտարկում, այսինքն ՍՊ-ում, եւ փաստորեն քանի որ դինամիկան զարգանում է եւ ավելի շատ հնարավոր է որ մենք չհայտնաբերենք ժամկետանց ապրանք, դրա համար իրավիճակի գնահատման համար մոնիտորինգ կանենք, բայց որպեսզի հավելյալ ռեսուրսներ չծախսենք եւ գնանք, այսինքն այդ աշխատողների թիվը գիտեք սահմանափակ է։ Նաև ասեմ 2014 թվականից մինչ այսօր ծառայության ռեսուրսների չի ավելացել, ընդհակառակը մենք մասնակցել ենք օպտիմալացման քաղաքականությանը, 3 հաստիկ կրճատել ենք մեկ ավտոմեքենա։ Մենք փորձում ենք հենց այս աշխատակազմով առավել էֆեկտիվ աշխատենք նոր արդեն մեթոդներ կիրառելով։ Եվա Սարգսյանը պատասխանեց օրագրողների հարցերին։ Այն հարցին, թե մայրաքաղաքի խանութներից մեկում հայտնաբերված անորակ հաստ հող համապատասխան ընկերությունը ինչ դույժերի արժանացել, պարոն Սարգսյանը պատասխանեց։ Իհարկե հացամթերքը առաջի անհրաժեշտության ապրանքներից է, առաջին տողերից կարելի է ասել, բայց արտադրության ներսում իրականացվող արտադրությունը իր համապատասխան միջոցով իրականացում որպես ռիսկային ապրանք հացամթերքը որպես այդպեսին համարվում է որպես ցածր ռիսկային, բայց ռիսկը մեծանում է այն ժամանակ, երբ որ արտաքին միջամտության, արտաքին ազդեցության ազդեցության, արտաքին գործոնների ազդեցությունը ազդում է հացի անվտանգության։ 2014 թվականին առաջին աշխատանքներից է ուսումնասիրել հացամթերքի արտադրությունների արկա իրավիճակը։ Այս ժամանակ անգամ տեխնիկական պայմանները գրեթե որևիցե արտադրություն չուներ, այսինքն երբ որ արտադրողին ասում ենք դուք հաց եք արտադրում, ինչ տեխնիկական պայմաններով, ինչ համապատասխանությունով, որ լիազոր ծառայություններ մատուցող պետական մարմինն է սա հաստատել, որ դու իրավունք ունես այս ձևով հաց արտադրես, չի եղել։ Մենք կարողացել ենք այս բոլոր խնդիրները լուծենք։ Բացի դրանից, որ ժամկետանց էին կամ բացակայում են իհարկե ոչ բոլոր արտադրություններում, սանիտարական գրքույկները, մենք չենք իմանում թե այդ աշխատող անձը, այսինքն բուժումն անցել է, խնդիր ունի թե խնդիր չունի։ Այս խնդիրները լրիվությամբ լուծված է։ Նաև պետք է ասել, որ այս ամբողջ դիտարկումների ընթացքում մենք այս տեղեկությունները հավաքում ենք մեր տվյալների բազայում համապատասխան ըստ տնտեսվարողների։ Այսինքն յուրաքանչյուր տնտեսվարող աշխատանքային իր նկարագիրը տարեստարի մեր մոտ կա։ Եվ մենք հիմա գիտենք օրինակ, որ արտադրությունն է, որ այսինչ աշխատողի բժշկական գրքույկը երբ է լրանալու, որովհետև այդ գրքույկը երբ որ լրացվել է եւ հանձնվել է ծառայությանը, ներկայացվել է, մենք հա տվյալները լրիվության բազայում ներգրավել ենք։ Փաստորեն մենք աշխատանքները ընդհանուր իրականացրել ենք նախ եւ առաջ, որ เป զի օգնենք արկա տնտեսվարող սուբյեկտներին, որ เป զի մնան շուկայում որպես արտադրողներ եւ բարելավեն իրենց իրավիճակը եւ ոչ թե կասեցնենք, թողնենք բնականաբար սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում առավել սանիտարահիգիենիկ, առավել անվտանգ արտադրանք թողարկողը կարող է լինել այն տնտեսվարողը, որի շահույթը բարձր է, որը ունի ունի հնարավորություն առավել մեծ ֆինանսական ներդրումներ իրականացնի իր արտադրություններում եւ եթե մենք դնենք ուղակի 33 օրինակ 40 տնտեսվարող սուբյեկտից իրավիճակը գնահատեինք, ոյ ասեինք, որ դու չես համապատասխանում, դու պետք է փակես քո արտադրությունը, իսկ դու պետք է մնաս, ուղակի կունենայինք 10, չգիտեմ, 7 գուցե ինչ որտեղ է կարող ավելի քիչ խոշոր արտադրումներ, բայց բնական է ծառայությունը բացի նրանից, որ իրականացում է վերահսկողություն, պետական մարմին է, հաշվետու է ԵԳ ղեկավարին, հաշվետու է կառավարությանը, վարչապետին եւ գյուղատնտեսության նախարարին եւ մենք մասնակիցը պետք է լինենք կառավարության ծրագրերին, փոքր եւ միջին ձեռնարկատվության զարգացմանը, ինչպես նաեւ դաշտի բարելավմանը եւ մենք չենք կարող բնականաբար հակասենք պետական այդ քաղաքականությանը հուշեցիկ հաղորդում լրը գյուղնախարարության սնդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության տեր Լևոն Սարգսյանի հաշվետվությունը 2015 թվականի կատարած աշխատանքների մասին վերնագրով։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք Հայաստանը, իսկ օրվա թվարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատորներ Նադեժդա Դոլուխանյանն ու Դարիկ Օրոստանյանը եւ հաղորդման հերին Կուվարով Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։ Thank you.